Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 29-ն է, տարվա 149-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1453 թվականի այսօրը Մեհմեդ II-ի գլխավորությամբ Օսմանյան զորքերը գրավում են Կոստանդնուպոլիսը։ Նրա անկմամբ էլ ավարտվեց 1500-ամյա պատմություն ունեցող հռոմեական կայսրության վերջին մնացորդի՝ բյուզանդական կայսրության պատմությունը։ 1790 թվականի մայիսի 29-ին վերջին ամերիկյան գաղութ Ռոդ Այլանդը ընդունեց Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։ 1848-ին Վիսկոնսինսը դարձավ Միացյալ Նահանգների 30-րդ նահանգը։ 1935 թվականի մայիսի 29-ին Հագայի քաղաքային թանգարանը բացվել է հանրության համար։ 1953 թվականին Էդմունդ Հիլերին շերփա ազգության Թենսինգնորգեի հետ դառնում է Էվերեստի գագաթ բարձրացած առաջին մարդը։ 1985-ի այսօրը Բրյուսելի Էյզեն ստադիոնում UEFA Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ Յուվենտուս Լիվերպուլ խաղում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով մահացավ 39 մարդ։ Մոտ 600-ը ստացան մարմնակամնասվածքներ։ Այսօրը ծնվել են 1855 թվականին գերմանացի քանդակագործ Կարլ Գյանսենը, 1860 թվականին իսպանացի կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար Իսահակ Ալբենիսը։ Նա իսպանական նոր երաժշտության հիմնադիրն է։ Գրել է օպերաներ, երաժշտական կատակերգություններ, սարսուելաններ, իսպանական օպերայի հինավուրց ժանրը։ Առավել նշանավոր են նրա դաշնամուրային ստեղծագործությունները, այդ թվում իսպանական սյուիտ, Իսպանիա, իսպանական երկու պար Իբերիա։ 1866-ի մայիսի 29-ին է ծնվել հայ բանաստեղծ Հակոբ Հակոբյանը։ Վրաստանի եւ Հայաստանի ժողովրդական բանաստեղծ է Խորհրդամիության գրողների միության անդամ։ Հակոբ Հակոբյանի ծած կանոնը պրոլետար է։ Իր գրական գործունեությունը սկսել է 1893 թվականից։ Սկզբնական շրջանի բանաստեղծությունները տպագրվել են Մուրճում։ Նոր հոսանք ամսագրում տպագրվել են նրա մակարման ժամին, этаպը, գործարան, գյուղը հարավում եւ այլ բանաստեղծություններ։ Առաջին շրջանում եղել է ազգային գրողների զորեղ ազդեցության տակ ամենից ավելի Ռափայել Պատկանյանին։ 1874-ի մայիսի 29-ին է ծնվել անգլացի գրող լրագրող գրաքննադատ Գիլբերտ Գիթ Չեսթերտոնը։ Համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել հատկապես կաթոլիկ քահանա Հայր Բրաունի մասին իր դետեկտիվ ժանրին պատկանող պատմվածքներով։ 1880 թվականի մայիսի 29-ին է ծնվել գերմանացի փիլիսոփա, պատմաբան, հրապարակախոս Օսվալդ Շպենգլերը։ Նա ժամանակակից մշակույթի փիլիսոփայության հիմնադիրներից մեկն է հեղինակել է մեծ աղմուկանաց Եվրոպայի մայրամուտը գիրքը, որտեղ գրել է արևմտյան աշխարհի ճգնաժամի մասին։ Պատմության փիլիսոփայության խնդիրը հանգեցրել է յուրաքանչյուր մշակույթի ձևաբանական կառուցվածքի ըմբռնմանը, կառուցվածք, որի հիմքում ընկած է մշակույթի ոգին։ 1913 թվականի այսօրն է ծնվել հայ արձակագիր, լրագրող, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աշոտ Արզումանյանը։ 1913-ի մայիսի 29-ին է ծնվել նաև հայ դրամատուրգ, կինոսցենարիստ, Խորթայն Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Լևոն Կարագյոզյանը։ Նրա սցենարով հայ ֆիլմը նկարահանել է պատվի համար Թռիչ կանդունդի վրայով Տերտերի ուխտը Կարինե կինոնկարները։ Ռուսերեն լույս են տեսել նրա այս աստղերը մերն են դրաման եւ արևին հավասար պիեսների եւ իպակների ժողովածուն։ 1914-ի մայիսի 29-ին է ծնվել հայ արձակագիր լրագրող Գաբրիել Արևյանը։ 1931 թվականին կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վաչի Ավակյանը 1981-ի մայիսի 29-ին է ծնվել ռուս ֆուտբոլիստ հարձակվող ռուսական Զենիթի եւ Ռուսաստանի ազգային հավաքականի խաղացող Անդրեյ Արշավինը։ 1984-ի մայիսի 29-ին է ծնվել ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բասկետբոլիստ թեթև հարձակվող Կարմելո Անթոնին։ 1989 թվականի այսօրն է ծնվել իսլանդացի երգիչ Էյտուոր Ինգի Գյունլոյքսը։ Նա 2013 թվականին ներկայացրել է Իսլանդիան Եվրատեսիլ երկիմրցույթում։ 1990 թվականի մայիսի 29-ին է ծնվել հայ մոդել դերասան հաղորդավար Դավիթ Ղարիբյանը։ Այսօրը տոնում են Համաշխարհային տոնացույցում այսօր երկու օր են նշում ՄԱԿ-ի խաղաղապահների եւ առողջ մարսողության։ Այսօր մայիսի 29-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 216 օր։